riesenhafter Martin. Oh, du martinischer Esel, du bist so faul, als wie ein Gaul, der weder Kopf noch Haxen hat, mit dir ist gar nichts anzufangen. Ich seh dich noch am Galgen hangen. Du dummer Paul, halt du das Maul, ich scheiß dir mal, so hoff ich wirst du erwachen. Oh, lieber Martin, ich bitte leck mich doch, geschwind, geschwind im Arsch. Oh, leck, oh, leck, oh, leck mich doch, geschwind, geschwind im Arsch. oh, lieber Freund, verzeihe mir, den Arsch, den Arsch beziehe ich dir, Martin, Martin, Martin, verzeihe mir. oh, du eselhafter Martin, parthenische Esel, du bist so faul, als wie ein Gaul, der weder Kopf noch Achsen hat. Mit dir ist gar nichts anzufangen. Oh, du eselhafter Mann, ich seh dich noch am Galgen hangen. Oh, du martinischer Esel, du bist so faul, als wie ein Gaul, der weder Kopf noch Achsen hat. Mit dir ist gar nichts anzufangen. Oh, du eselhafter Mann, ich seh dich noch am Galgen hangen. Du martinischer

Ich nicht wieder schrumpft, das heißt,